الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى جزل güzel günlerde güzel ibadetleri bize ikram etmiştir. Bu güzel günlerden 10 önce 10 Zülhicce'nin 10 ilk günüdür. Bu en büyük ibadet günleridir. Allah Teala'nın en sevimli ibadet günleridir. Onun için Allahu Teala bir senede en güzel günler bu 10 günlerdir. Bunun hakkında biz çok konuştuk. Çok güzel e, e, hadisler var. E, ashabın ve tabiinin ve etba'i tabiinin ve fıkıh kitabının içinde bir sürü güzel ameller var. O amelleri teşvik etmiş İslamiyet. Onu yapacağız inşallah. E, bu amellerin içinde kurban kesmek var. Kurban kesmek ibadeti çok güzel bir ibadettir. Ondan dolayı kurban kesmekle ilgili çok bir kısa bazı arkadaşlar çi onların talepleri reddolunmaz. Kırmak istemedik. Öyle bir şey istediler. Ondan dolayı bu konuşmayı yapıyoruz inşallah. O da nedir? Kurban. Kurban nedir? Allahu Teala için kan dökmektir. Kurban ibadeti bir ibadettir, özel bir ibadettir. Bir hayvanı keseceksin nehir gününde, nehir günü, beyramın ilk günü, yen de beyramın ondan sonra üç günü beyramın beyram gününde Allahu Teala'ya tekarruben ilallah demiş alimlerimiz. Allahu Teala'ya yakın düşmek. Bu ibadet çok önemli bir ibadettir. Bu ibadet ta ezelden gelmiş bizim için. O da kimden gelmiş? Peygamber Efendimizin dedesi Hazret İbrahim diğer dedesini Hazret İbrahim'in oğlunu keserken rüyada gördü. Hepimizin yanımız, yanımızda ilmimizde malum olan bir şey ol, e, bir şeydir. O zaman Saffat surasında Allah subhanehu ve teala şunu da böyle e, aktarıyor. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ azim. O Hazret İsmail'i kesmeye kalktı. Allah dedi ya İbrahim senin niyetin, Sadık niyetin ortaya çıktı. Allah'ın emrini uygulamaya kalktın. Allah da sen yerine ikram etti. Cennetten bir koç indirdi. O sünnet bugüne kadar kan dökme sünneti bugüne kadar devam ediyor. Onun için İslamiyet'te çok önemlidir. Hikmeti nedir? Ee, hikmeti nedir? Bu kurban o kadar önemlidir. Kurban Allahu Teala'ya yakın düşmektir. Onun için Kevser surası en azim suralardandır. Allah subhanehu teala Mekke'de Resulullah, Resuluna, Resulü Ekrem'ine ne verdi? Müjde olduğu için dedi. İnna a'taynâkel kevser fesalli li rabbike venhar inne şâni'eke huvel ebtar. Ne demektir? Fesalli li rabbike venher namazı kıl sonra neher yap. Neher nedir? Kurbanını kes. İşte bu çok önemli meseledir. Kurban İslam'da Allahu Teala için kan dökmek çok önemlidir. Allah'ın o kan dökmene, o ete ihtiyacı yoktur. Ama niye? Hazret İbrahim nasıl sadıkıydır? Allah dedi ona oğlunu kes, kesti. Gözünü kırpmadan o oğulda, o oğulda böyle baba oğula can fida olsun. Oğul da dedi baba yüzümü bağla. Babalık ön plana çıkmasın. Benim yüz ifademi görürken ellerin titremesin. Tereddüt geçirtmeden beni kes. İşte onun için hikmet nedir? Diğer En'am suresi 162'de ne diyor? Kul inne salati ve nusiki, ve mihyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Dey ey kulum, ey elçilerim, namazımız, nusukumuz, kurbanımız, mihyamız, yaşamamız, ölümümüz hepsi Rabbil alemin içindir. Onun için kurban çok önemli nedir? Bir meseledir. Hazret İbrahim'in ve Hazret İsmail'in o olayını bugüne kadar kıyamata kadar devam ettiririz. Bir hikmeti de alimler diyorlar kurban sevin beyram günüdür, sevinçtir, yemek günüdür, et günüdür. Çoluk çocuğa et kesersin. Onun için Hazret Ömer demiş ki Arap'ın ağacı kurbandır. Bizim her her yürenin bir ağacı var. Zeytini var, e, şaftalisi var. Her yürenin elması var. Arap'ın ağacı yoktur ama ağacı nedir? Kurbandır. O bardan o meyveden ne alırlar? Bir sene e, eti alırlar. İşte onun için bir de hikmeti nedir? Fakir fukarayı sevindirmektir. Fakir fukara sevinir. Neden sevinir? İşte kurban. Fakirler de kurban gününde kurban dağıtılır. Sonra nedir? En hikmeti de Allah subhanehu ve teala bu kurbanlıkları niye yaratmıştır? Bizim için yaratmıştır. Onun için Allah Teala Hac suresi 36. ayette diyor فَكُلُوا minha Yiyin o kurbanınızdan. وَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ Nedir? Fakir fukaraya verin. Çünkü kezalike sahharnaha lekum. Sahharnaha lekum. Sizin için yarattık onları. Teshir ettik. Onları bulundurduk sizin için. Bak bir bir dana ne kadar güçlü bir hayvandır. Ama kuzu gibi elimiz altında yatıyor. Bazen Allah bize gösterme gösteriyor. O dana ne oluyor? Azıyor. Ne oluyor? Katıyor. Televizyonlarda görürsünüz. Önüne katıyor geleni. Bir dana istese kaç insan öldürebilir? Ama Allah Teala bu danayı bu cüzlü hayvanı teshir etmiş bizim için. Koyun gibi kesiyoruz onu. Ayet ne diyor sonra? لَعَلَّكُمْ teşkurun. Eğer böyle yapsanız siz hakkıyla şükretmişsiniz. Şükredenlerden olursunuz. Ondan sonra Allah Teala diyor bunun len Len yenalallaha luhumuha. Luhumuha. Le, ola eti ve la dimauha. Allah Teala'ya gitmez bunlar. Ama ne gider? Velakin yenaluhu takva minkum. Takvanız gider, ibadetiniz gider. O da Allah'a ne lazım? Hiçbir lazım değil. O bizi sevdiğimiz için, yanına almak için sünnet şartı koymuş hayatta benim yanıma gelmek için benim emirlerimden salih amel edip gelersin. İşte bu ayettir. İşte hükmü bu kurbanın hükmü dört mezhep demiş sünnet-i muakkettir. İmam Abu Hanife, İmam Azamımız başımızın tacı ne demiş? Demiş ki bu sün vaciptir. Vacip demesi de iyidir. Ben bakıyorum hakikaten diğer mezheplerde sünnet muakket dediğine göre velev ki racih sünnet muakkettir ama ben görüyorum çok İslam aleminde insanlar buna cevşek davranıyorlar Nasıl olsa sünnettir. Ama İmam e, Abu Hanife, İmam Azam e, rahimahullah vacip dediğinden dolayı adam ben gördüm Türkiye'de namaz kılmıyor, kurbanın ama kesiyor. Bu güzel bir şeydir. E, yen de adam borcu borç harc alıyor yeter ki kurbanını kessin. Bu şaire Türkiye'de elhamdülillah ölmemiştir. Çok güzel bir şairedir. Ondan dolayı e, kurban e, nedir? Resulullah'ın sünnetidir. Kesmesi Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu bir tane imkanı var ise kesmese bizim musallamıza yakın düşmesin. Onun için bizim musallamıza kim gelir? Bizim sünnetimizi yapan demek istiyor gelir. O da nedir? Kurban sünnetidir. Yapacağız bunu, keseceğiz bunu. Allah rızası için bu şaireyi yaşattıracağız. Gözümüz, çocuk, çocuklarımız bu ibadetten açılsın, görseler. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban için çok teşvik yapmış. Kendisi eliyle kurban kesmiştir. Kurban çok faziletli bir gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace Tirmizi diye rivayet olan hadiste e, soruyorlar diyorlar bu ashiye nedir ya Resulullah? Diyor sünneti ebikum İbrahim. Babanızın İbrahim'in sünnetidir bu. Ne olacak bu? Diyor bikulli şa'retin hasene. Her şey arasında bir hasene var. Velev ki bazı alimler buna zayıf diyorlar ama çok alim de hasen diyor. Demek ki bu babamızın sünnetidir, muakkettir. Her ibadetinde hasene var, muakkettir bu. İşte bundan dolayı bu kurbanı biz canlandıracağız. Bu şaireyi, bu ibadeti elhamdülillah her çeşit elinden geldikçe kesmesi lazım. Bazı hükümler var kurbanla ilgili. Bunlar nedir? Birincisi Zülhicce ayine girdik birinci günden kurban kesen insan niyeti var. Baba kurban kessin ne yapacaktır? Tırnağından, tüyünden, kılından hiçbir şey almayacaktır. Ne zaman kesti ondan sonra alacaktır. Bunun hikmeti nedir? Bu da Resulullah demiş. En hikmet Resulullah demiş. Bazı insanlar var çok hikmet arıyorlar. Aklı ön plana çıkartıyorlar. Biz bir mümine hikmet lazım değil. En büyük hikmet Allah demişse bu hikmettir. Resulü demişse bu hikmettir. Bu da Müslim'de geçiyor. İza ra'aytum hilale zil hicce ve arada hadukum en yudahi felyemsik an şa'rihi Tutsun, kesmesin. Eğer bir tane bilmese, kesse, tırnağını, saçını, yantıraş olsa bir mahsuru yoktur e, ne yapar? Ondan sonra istiğfar eder. Bunun keffaresi yoktur. Ama öğrendikten sonra kesmemesi lazım. Çünkü bu sünnete muhalefettir. Sünnet nedir kurbanda? Kurbanda sünnet e, nedir? E, Allahu Teala emrettiği gibi keseceğiz. Neyi keseceğiz? Behimetül en'am. Behimetül en'am nedir? Allahu Teala bunu bize göstermiştir. Behimetül en'am ee, e, e, deve, inek, koyun ve koyuna benzer yani şeyler. Koyunun fasilesinden nedir? Keçi de ona dahildir. Onun haricinde bir tane at kesse yani bir tane ceyran kesse bunlar şeye girmiyor. Ee, e, kurbana girmiyor. Bunları keseceğiz. E, bu da e, deve 5 yaşında olması lazım. E, ee, inek 2 yaşında olması şarttır. E, koyun biri tamamlaması lazım e, inek e, bir, bir sene sekiz ay olsa olmaz. Velev ki hacmi büyük olsa iki seneyi tamamlaması lazım. Bir de ne olacak? Ayıpsız olacak. Sapa sağlam olacaktır. Ayıpleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste açıklamıştır. Demiş ki apaç bir gözü apaçuk çor olsa, yen hasta zayıf olsa, yen bir ayağı topal olsa e, de e, çok bedensiz böyle bir yeri kırık kulağı kesik böyle çirkin filan olsa bellidir hastadır bunlar olmaz. Onun haricinde mekruhler var. Olsa da olur olmasa da olur. Sonuçta en faziletlisi kurbanın hangisidir? En pahalısıdır alimler diyorlar. En pahalısı çünkü Allah için veriyorsun. Karşısında cennet alıyorsun. Allah'ın cenneti böyle ucuz değil. Ne lazım? En pahalısını. En pahalısını vereceksin. Bir günde bir bina yaptırıyorsun. Bir koltuk alıyorsun içine. Gidip en pahalını ar arıyorsun. E sen sen koltuğu cennette alıyorsan binayı köşkü cennette alıyorsan ne yapacaksın? En pahalını en pahalını alacaksın. Koç alsan en iyisini alacaksın. İnek alsan en şişmanını en pahalısını alacaksın. Çünkü Allah subhanehu teala Hac suresi 32. ayette diyor ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın şairesini bu şairesidir. Şairesini yüceltmek o kalbin takvasına delalettir. Onun için İbni Abbas bu ayeti okuduktan sonra dedi kurbanın en iyisi en şişmanıdır en pahalısıdır. Onun için sahabeler, tabiinler, alimler kurbanı alırdılar aylar önce iyi beslerdiler onun olsun. E, hatta ki iyi kurban Allah rızası için versiler. Ne zaman kurban kesilir? İcmaen dört mezhep arasında ehli sünnet icma etmiş kurban beyram namazından sonra kesilir. Beyram namazından önce kessen kurbanın geçersiz sayılır sadaka olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban namazını fasallili rabbike venhar. Kevser surasında önce namaz kıl sonra kıl. Resulullah diyor kim Ramazan önce kılsa o bir sadakadır onun için. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyram namazından sonra kesmiş. sünnette de beyram namazından sonra musallada kesilecektir. Yani namaz zaten caminin dışında kılardır. Orada kılacaktır. Ama şehirlerde kılarsak hemen namazdan camiden gideceğiz kurban bazarında kurbanımızı keseceğiz. Bu da nedir? Sünnettir bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Kesmek de nedir? Keserken de neye dikkat etmemiz lazım? Kurbanın yüzünü kıbleye vereceğiz. Çünkü ne diyor? وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذ۪ي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَن۪يفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمِحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Bu nedir? Bu Allah'a yüzümü çevirdim. Kurbanın yüzünü şeye çevireceğiz. Ne diyeceğiz? Sünnet olan Bismillahi Vallahu akbar diyeceğiz. Sonra Allahumme hâze minke ve ileyk. Allah'ım bu senden gelmiş sene gidiyor. Bu en güzel sünnettir. Bunun haricinde hiçbir şey değilmez. E, tekbir getirmek bu kadar. Cemaatten tekbir getirmek bunun aslı yoktur. Onun için bunu kesen insan söylemesi lazım. Yani de e, sahibi söylemesi lazım. Bismillah vallahu ekber hâze anni ve ammen lem yudahhi min ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keserken bu benim ve benden e, benim ümmetimden kesmeyen için kestik. Biz ümmet için kesebiliriz. Alimler diyorlar hayır. Her çeşit kendisi için keser. Yen de ölüler için de olur. Kurbana ölüleri katarsın. Bir mahsuru yoktur. Salih emeldir. Hemen babam için kurbanda mesela e, e, iki, iki şey katıyorum. Bir inekte mesela yedi kişi katılıyor. Ben iki hisse alıyorum o inekten. Biri babam vefat etmiş babam için yani anlam için. Bunun bir mahsuru yoktur elhamdülillah. Kurban kesmenin de kurbana ihsan edeceksin. Önünde bıçağı bilemeyeceksin. Önünde hayvanı hayvan önünde kesmeyeceksin. Ee, birbirini görmeden, aziyet vermeden keseceksin. Bu nedir? En güzel meseledir. Keserken de Resulullah gibi kurbanı e, sünneti nedir? Her çeşit kendisi kessin eliyle. Sa ayağını koyarsın kurbanın e, boyun üzerine e, kıtlağından şah damarla beraber hemen bıçağa vurasın. Bilenmiş bıçak hayvana aziyet vermeden vurarsın. Bismillah Allahu Ekber dersin. Kesersin hayvanı. Eğer kesemiyorsan sen cesaret etmiyorsan vakalet verebilirsin. Kassap senin için keser. Bir mahsuru yoktur bunun. Bu olur elhamdülillah. Dinimiz bizim geniştir, iz, izin vermiştir. Ondan sonra kurbanın dağıtımda da üçe, üçte üçe böleceksin. Bir kendi yiyeceksin, depolayacaksın, bir mahsuru yoktur. İkinci konum, konşuyu, akrabaya dağıtabilirsin. Yani o eti yemek yapıp yemeğe davet edebilirsin. Bir üçte birini de fakir fukaraya dağıtacaksın. Ama üçte en kallavisini kendine değil, üçte adaletli böleceksin. Hatta en azını kendine bırak. Allah için hepsini versen o daha mükemmeldir. Bir ma ama mahsur olmayan üçe böleceksin. Kasaba da karşılığında e, e derisini vesaire bir şeyini vermeyeceksin. kasaba ayrı ücret vereceksin. Derisinden versen o olmaz. Çünkü o deri kurbandır Allah rızası için. Olmaz ücret karşısı vereceksin. İşte kurban ibadeti en güzel ibadettir. Onun için kurban ibadetini alimler demişler ki zarurette para çıkartılabilir. Yoksa kurbanı kesmek, bu şaireyi canlandırmak ümmette nedir? En önemli meselelerdendir. Onun için arkadaşlar ben kendimi ve bütün Müslümanları neye davet ediyorum? kurbanın kesmesine bu şaireyi çoluk çocukumuza yaşatmamıza hatta çoluk çocuklarımızı 3 yaşında 4 yaşında 5 yaşında olsa bile götürürüz. O tekbiri duysular o kanı görsüler o kesmeyi görsüler yok yarın bir gün görmediler ondan sonra televizyonda batılılar diğer Müslümanlar yem yemdiler. İşte kurban koyunları kesiyorlar. İşte e, ne yapar? Etki verir. Ama çocuk görse bunu Allah emretmiş güzel ibadettir. Olmaz. Bir de sen onu ona öyle öğretiyorlar. Biz de ne yapacağız? Biz diyeceğiz oğlum bak kurban Resulullah'ın babasının dedesinin sünnetidir Allah'ın emriyle. Ama bak bunları da gel bak filmi çalıştır. Ne kadar insanları öldürürler yer üzerinde. En yakında biz yaşadığımız, biz e, e, e şeyi görmedik, e, Horeşimon'u, Japonya'nı ama biz gördüğümüz Irak, Afganistan, Çeçenistan gördük. Bakın bunlar, bunlar insanları öldürüyorlar, katliam yapıyorlar. Hangimiz daha yamyamdır? İşte bu sünneti biz yaşamamız lazım, yaşatmamız lazım. Çocuk görmesi lazım kan dökülüyor. Hem çocuk sert olur çünkü bizim ümmet mücahid yetiştirmeye nedir? kadın erkeği yetiştirmeye mükellefliktir. İşte bu kurban da onu ne yapar? Ön plana çıkartır. Çocuk görsün bu sünneti yaşasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli kesmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açın sünneti okuyun. Musallada keserdir. Namazı kıldıktan sonra hutbayı, beyram hutbasından sonra Hemen namazdan çoluk çocuk kadın hayızlı kadınlara bile derdi gelin siz namaz da kılmasanız bizimle iştirak edin. O alanda kurban keserdir. Bu çocuklar oynardılar gözünün önüne koy çocuklar o alanda oynuyorlar koşuyorlar. Resulullah da kurbanları kesiyor. Her Müslüman sahabeler kesiyorlar. Bu çocuklar görüyorlar. Öyle bir e, ortam imani ortamda işte biz de onların peşinde gitmemiz lazım. Bu ibadeti yaşayıp o yaşatmamız lazım. Allah hepimizden kurbanlarımızı kabul etsin ve kesmeyene nesip etsin. İhlasla e, hatta Allah subhanehu ve teala bizi kurban sahibi Hazret İbrahim ve kurbanın e, kurban olan Hazret İsmail ve onun torunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun peşinden giden ashab-ı kiram tabi'inel izam dört imam ve bugüne kadar ve kıyamete kadar hepsinden bizi Firdevs alede toplasın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.